Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. Tengo para tomar como el campo de algo que es difícil, tengo que tomar como el campo de la idea de que va a tomar como el campo de la mano, con el campo de la mano, وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من لا يسأل أن الذين كفروا بما عملوا فلنذيقنهم There was God, there was اب اخر جہاد ہوگی گ مئی با تو کوئی ख़लाकी छुटकारो कोन उन वक़्त आख़िरतिकंजी में अची वेंदा हुते जान छॾाइण जो को तरीक़ो कोन हूंदो हालांकि दुनिया में ग़लति हिमायत में हक़ जो टकर कान हूंदो पंहिंजे पैगंबरनि सां लड़िया अॼु सफ़ा बि तुकी ऐं थकबो आहे ख़ैर जी दुआ घुरण सां इंसान ख़ैर जी दुआ पियो घुरे थकबो न आहे माल जे घुरण खां दौलत जो सिहत जो शर पहुतो फकड़ फाको त तकलीफ़ ज़रूरु पोइ वरी साॻो अलाह जे रहमत खां नाम में ऐं सौ शर जे पहुतो शरूस आहे पंहिंजे तरा मुसीबत तकलीफ़ खां पोइ चुटकी अची वञे चवंदा मां इन जहिड़ो होसि तंहिं करे मूंखे इहा नेमत पहुती आहे कमाल सम्झंदो पंहिंजे असबाब ते नज़र कंदो ख़्यालु न कजे ऐं जेकॾहिं हलंदे का तकलीफ़ पहुची वञे ख़िलाफ़ अची वञे पोइ सही मायूस बेज़ार बेकार बणजी वञे मतिलब असुल इहा त पंहिंजे कादर मुत सबबु असबाब एतमाद कोन्हे को जो रब ताला सबब असबाब आहे दुनिया जो हलाईंदड़ तंहिं करे मायूसी थी थिए जेसि ताईं हुनखे असबाब मौजूद आहिनि त पोइ हुनखे ईमान आहे सम्झे थो त हीअं थींदो असबाब टुटी वञनि त अलाह सां त मरास मथसि कोन जो बरस हुजे पोइ मायूस थी वञे काफ़िर जी ज़िंदगी अहिड़ी परेशान थी गुज़रे इहा आहे इंसान जी नालियत फरमाए कफरूं बि मां मिलूं काफ़रनि खे संदन अमलनि जी ख़बर ॾींदासूं खाईंदासूं माना थी वठो कुफर ऐं गुरूर जे बावजूद नेमत अलाह ताला जी थी पए कुल में हथ हुजे चुकुलो चढ़ाए वञे अलाह नेमतो ॾियोसि त पोइ ईअं असां कयूं बाक़ी बेज़ार ॼण सुञाणे नथो कंहिं माण्हू खे चढ़ाए वञे सुञाणंदो ई कोन कफर सम्झी पोइ वरी तव्हां कुफर था कयो उनजो मन अज़ल में मन हुअसि शिकास पोइ इन खां ज्यादा गुमराह केरु आहे जेको उहो हुजे इख़्तिलाफ़ में में मथे अलाह ताला इंसान जी तबियत जो हाल ॿुधायो जेकॾहिं का मुसीबत तकलीफ़ अची वञे त पोइ ॾिसो कहिड़ो परेशान ऐं मायूस थी पवे त नूरीन आया त न फिरां बाप एजो असां ॾेखारींदासीं उन्हनि खे कुदरतूं दुनिया में आफ़ाक आफ़ाती चइबो आहे दुनिया जा तरफ़ अनप में पंहिंजी कुदरतूं ॾेखारींदासीं उन्हनि जे जिदुनि में वजूद में ठहियो पर मुन दींदासीं दुनिया जे जहान में दलील निकिरंदा अलाह जो क़ुर हक़ थियो जंग बदरजी थी गुफार पंहिंजे जान जे अंदरि शइ खे लधो मुल्की अरब जे मरकज़ मां निकिरी अहिड़े तरह अलाका ॿिया उन्हनि ते मुल्क़ फताह पया खिलाफ़त राजगाह जे दौर में पोइ इहा ॻाल्हि काफ़ीअ जो अलाह इहा शइ ॾिनी मको मुकरम ऐं मके मुकरम जे अर्ध गर्द अला सभु फता थींदा इहा ॻाल्हि मूंखे सम्झ में न आई कमु थी वियो त पोइ रम फरमाए थो मुंहिंजी शाहिदी तव्हांखे न पई न भई हिदायत वारा अलाए रहरदार बेशक इहे शक में आहिनि अलाए तालो अला हर वक़्तु हर चीज़ रखियो थो अचे ऐं इहादो कंदो आहे तंहिं करे तव्हां पंहिंजे रब सां सिंध कयो सचाई अमानत पेश करे इन खां बाद सूरत आहे शूरा इन सूरत शूरा में घणी तारीख़ जो बयानु आहे सूरत सूरत तमामु वॾी حاميم عين سين قاف ये मुक़तात हरूफ़ इन में हरूफ़ तहजी जे लिहाज़ सां अदद खे जेकॾहिं एतबार कजे ऐं मुंतब कजे तारीख़ जे मथां त के इशारा मिलनि था हिन सारी सूरत में अक्सर इशारा मिलनि वाकियात ॾांहुं ऐं उहे इशारात ऐं हिन जो सतरि सौ अलाह ताला तारीख़ खे इन में मुंतरिद कयो आहे हज़ूर अनवर सलाह जी तसली इन्हनि इन्हनि सालनि में तव्हांजे आॾो तरक़ीअ जा दौर ज़ाहिर सईद उमर फारूक जे ज़माने में सठ में ख़िलाफ़त राजदा क़ाइमु थी कसर खे कनि छॾिजे सौ में इनकलाबात आया बनू मिया बनू अब्बास जा कज़ाल कयूं ई इलाही करे अहिड़ी तरह अलाह थो ॾे वेही थो मोकिलियो इन ॻाल्हियुनि खे सम्झाइण लाइ अहिड़ी तरह जेके अॻे आहे उन्हनि ॾे बि अलाह आहे ज़बरदस्त हिकमत वारो अला जे तरफ़ा पैगाम जेकॾहिं आख़िर फलम जिद ॾिठई त न छॾींदा न मुड़ंदा अख़र जा त मुंहिंजे एकास आहे चंदर गुत में लॻल हुसो थो वठी वरितई खणी बसि मोटिया कुराड़ी खे छॾियूं भई नबी साईं खे हिते ख़त ॾिनऊं खोलनि त लिखियलु आहे हातिब बिन अबी बलता इला मुशरकी मका हातिब बिन अबी बलता खां ख़त आहे मुशरकनि मके ॾे नबी तव्हां ते चढ़ाई कंदो त मां तव्हांखे ख़बर थो कयां हेॾो वॾो वाकियो ऐं फताह मकी खां अॻु जी ॻाल्हि आहे इहा हालांकि इहा सख़्तु पॉलिसी हुई महफ़ूज़ हुई हा त उमिरि फारूक ते हिन हाथ मूंखे इहो मुनाफ़िक़ थी वियो आहे हिन खे क़तल करियो हाथ वक़्तु घुरायो वियो उमिरि तोखे ख़बर न आहे अलाह ताला फरमाए त एम तूं कद अफ़र ला न तूं हे आहे क़ुर में त ख़ुदा फरमाए तव्हांखे हाणे जेकी वणे थो कयो बदर कई अथव नबी बि साईं ख़बर अलाह ताला असां सां जेको वाइदो कयो पूरो कयईं जनम इहो तव्हां सां जेको वाइदो कयो रब त तव्हांखे जनम रसीद कबो थियो सही उमिरि फारूक पुछो साईं मुहन सां था ॻाल्हायो पर उमिरि अलाह ताला शइ ॾेखारी आहे वधीक था सम्झनि उन ॻाल्हि खे छो त ॾिसनि पिया पिया में हा न हे त ॿार बीठा न दुनिया जे जहान में कहिड़ी ख़बर भलो छा अलाह अलाह उमत वाहिदन अलाह घुरिया त हिकु जमात बणाया पर दाख़िल थो करे जंहिंखे चाहे पंहिंजे रहमत में ज़ालमुनि मालहम वली अला नसीर ज़ालमनि खे न को मददगार न को को हुननि जो महिरबानी रफ़ीक अमित तखज़मिन दूने ओलिया चाहे हुन ख़ुदा खां सवाइ ॿिया वार वरिता फलाह वल वली बहरहाल अलाह वारिस आहे इहो इहो इल्मत आहे मुंहनि खे जीअं उहो करे ओला कुल क़दीर अलाह ताला हर शइ ते क़ादिर आहे हिते ताला कुरेश जे रिश्तेदार खे बयान थो हली ख़िलाफ़त इलाही इजतमा आलमी हिकिड़ो पात्र शुरू थो करे फितरत अलाए लती फ़तर नासल आहे अलाह ताला जंहिं फितरत माण्हुनि खे पैदा कयो आहे ला तब्दील ख़ल किल आहे अलाह जे तकलीफ़ में तब्दील कान्हे कुरेश क़ौम जिन में न बि उथियो आहे इन्हनि में ख़िलाफ़त जे क़ाइमु करण जो इलाही ख़िलाफ़त जे क़ाइमु करण जी सलाहियत आहे हिकिड़ा माण्हू न बि असां साथ ॾींदा ख़िलाफ़त इलाही क़ाइमु थींदी ॾिसो अलाह ताला तव्हां में जोड़ा कया जानवरनि में जोड़ा कया सभिनी खे पैदा थो करे हुनजी मिसाल अलाह जे का शइ कान्हे तव्हां ॿिए जी मिसाल आहियो कुंजियूं आहिनि अलाह जंहिंजो करे ऐं तंग करे इन जो बिल्कुलु शइ न हली अलाह ॼाणंदड़ आहे जीअं हलाए हिन में कंहिंजो को दख़ल कोन्हे को पातृ समावा जानवरनि जा क़िस्म बणाई नारा भातियूं हर क़िस्म जा नमूना अलाह जी मिसल का बि शइ शान वॾा आहिनि उन कुझु बि ख़ज़ाननि जो ज़रूरत अलाह जी मर्ज़ी शरालत में दीन मवसा बि ईंदो आहे यादि रखो दीन अलाह ताला तव्हांजे लाइ जारी कयो आहे मवसा बि ईंदो आहे उहो दीन जो हिदायत कई इन दीन जी नूह अल सलाम जी माना एॾी मज़बूत ऐं पकी ॻाल्हि आदम सलाम खां पोइ नूह सलाम पहिरियों न बि आहे शरीयत जो सिलसिलो हितां जारी थो थिए आख़िरी नबी सही मोहम्मद रसोल्ला सलाह रसाला तनुबूअ ते हिते ख़तमु थी दरम्यान में जेके बि अंबिया आया उन्हनि सभिनी नबियनि में इब्राहिम ऐं मूसा इहे नूह अलाम अलाम इब्राहिम मूसा अलाम इहे टे बुज़ुर्ग इहे वाकई मशहूरु आहिनि तमामु वॾा माण्हू आहिनि इहे दुनिया में हर क़िस्म जे मुल्कनि जे अंदरि इन्हनि जे नाले वठण वारो माण्हू मिड़ेई पियो लभंदो इब्राहिम अलाम नू अलाम मूसा अलाम वॾा पैगंबर आहिनि इहे फरमाईं त तव्हांजो दीन हमेशह हिकु रहियो आहे अक़ाइद सागा अख़लाक उहे उसूल दीन जा मुतफ़िक़ फुरू ज़माने जे तौर ते मसइला उहे मुख़्तलिफ़ थींदा रहिया आहिनि लिकुलिन जालना मिन शिरत ऐं तव्हां मुंहिंजा हर हिकु शादी जे लाइ असां रस्तो शरीयत जो तरीक़ोकार जुदा जुदा कयो आहे बसि उसूल सागा जंहिंजो जंहिंजो जहिड़ो इस्तेदाद आहे इन इस्तेदाद में सम्झ में थो अचे त कुरेश में इस्तेदाद हो जिन खे अलाह ताला छिके ख़िलाफ़ तराजदा ते आंदो ऐं आलम जे इजतमाहीअ जो हुननि खे मालिक बणायो अलाह ताला फरमाए थो फलज़ाल पदो वस्त इन जे लाइ तूं बि मज़बूत थींदी हिमत कर मां त फ़र्क़ु मां जा इल्मु इख़्तिलाफ़ छो न थियणु घुरिजे अलॻि अलॻि शक में पइजी वियो आहे तोहीद ऐं उसूल दीन जा साॻा जिन इख़्तिलाफ़ विधो त तहरीफ़ कई आहे उन्हनि तहरीफ़ माना इलाही किताबनि ऐं तालीम खे फेराए ग़लति पेश करिणो नफ़सानीत जे करे माण्हुनि खे नरम फतवा ॾेई माल घुरियूं उन्हनि खां तलब माल अची कयूं इहा जेका गंदी तफ़री कई गंदो इख़्तिलाफ़ थियो उनजो सबबु इहो आहे नफ़्स जूं हरकतूं हर हिकु माण्हू पंहिंजो पंहिंजो दलील खणी बणायो ऐं ॿिए जे मुक़ाबले में इनकार करे बीह रहिया ग़लति त नसारा लहसत यहूद अला शइ नसारनि चए त यहूदी का शइ न आहे वकालत यहूद लहसत नसारा अला शइ वरी यहूदियुनि चए त नसारा नसारा कुझु न आहिनि मुशिर वरी चवनि त असां मौत पर आहियूं सभई अलाह ताला फरमाए थो त ॿियो त कुझु न आहे इन्हनि जा अमानी अमूनियत हिकिड़ियूं सदू आहिनि इन्हनि जूं जिन सदुनि ते त हलनि ॿियो वकुल आमन त बि मां अलाह में किताब उहे चवनि त असांजी ॻाल्हियूं सचियूं न आहिनि तूं चवनि जेके ख़ुदा क़ुर में कयो आहे उहो ठीकु आहे या जेके अलाह किताब नाज़ कया आहिनि अॻे उहे सही आहिनि इहा ॻाल्हि तव्हांजी जूनी सही आहे ईअं न चओ मुमकिन आहे उहा ग़लति हुजे कोन हुनखे सही चवे या सही हुजे हुनखे ग़लति करे चओ त बसि असां अलाह जे नाज़ सही तरीक़ो सालिम तरीक़ो इहो आहे जवाबदारी उन्हनि जी आहे हाणे अलाह जो ज़िमो पवंदो न अलाह जी फ़ैसिलो कंदो तव्हां सां हिन वक़्तु असांजो को झगड़ो कोन्हे इलाही मसीर उन ते मोटी फिरणो आहे जो हली पंहिंजे वक़्त ते फ़ैसिलो असांखे मिलंदो हीअ आहे रब तबार अलाह जे ॻाल्हियुनि में झगड़ो कनि था मस्तु जी वियल तकड़ था कनि उन सां उहे जेके ईमान नथा रखनि उहे चवनि था त जल्द थिए anything that goes shut涼 damages for j hotel instead of Assim, then imo Meet slaak po ne churi lef dis adala le inbaita pedique ι parra'i me est sed saaiti mana wa gharia inqilaba nidhi integrating them against theologi lef 이야기를 lalatihi man alai laiti, ap الح надharali mutei ni raakafeanilin ni ra... un實 to kinwa,..." Aase the Laia... Is... Man... जेतिरो वधीक वधाए पंहिंजे इल्म में मन कान दुनिया जी पोख घुरे नफ़ो मिले न ओतिरी मिलिया त ॾींदासीं जेतिरी जो हुनजी तलब आहे मानव फिल आख़िरत में ख़लाब आख़िरत मुंहिंजो कोई हिसो कोन्हे नसीब कोई नसीब छो त हुन पंहिंजी दुनिया खे आख़िरत जो को ख़्यालु न कयईं अमल शुरका छा हिन जा के शरीक आहिनि शरउल जिन दुरुस्त रवाजनि वारा ॾिनी आहे हुननि खे दीन जी मालम यादन जंहिंजो अलाह हुकुम न कयो आहे अहिड़ो को हिननि खे प्रोग्राम मिलियो आहे अलाह जे हुकुम खां सवाइ तॾहिं उन त हलनि था छो त नेठि ज़िंदगी त माण्हू खे गुज़ारणी आहे न जे मालिकनि को हिननि खे पंहिंजो प्रोग्राम ॾिनो आहे सो ठीकु आहे अलाह कलमत फसल जेकॾहिं न थियल हुजे ॻाल्हि वारी